Lugatda indi bir zadyň wahyddygyny, birdigini bilip-de, şoňa näme, birligine hukm etmeklik. Ýagny, bir tasawwur etýäň birligi, ondan soňra şony näme, tassyk etýäň. Şu zat bir diýip-de, şoňa hukm etýäň. Wefil istilah, Arassalamaklyk, ýagny şony ýalaňaç goýmak, hiç bir zat şoňa ýabyşmaýar. Hiç bir zat şoňa tasawwur edip boljak zatlar şoňa ýabyşmaýar. Tejrit diýen şu, ýalaňaçlamaklyk manysy şu tada şi. An kulli ma, her bir zatdan ki, ýutasawwaru fil afham, fahmlerde tasawwur edilýär. Ýagny bir adamyň fahmine gelýän zatlardan Alla Tagala näme? Munazzeh, beri, ýalaňaç, ýagny o zatda ýabyşmaýar Alla Tagala. Hä bir zat bir zady şebih diýip aýtýaň. Teşrik diýeni bir zat bir zady şerik diýip aýtmaklyk. Ikisi bile şerik, ikisi meselem ortak diýip aýtýaň. Şulaň hemmesinden näme Allah Tagalany şulaň hemmesini Allah Tagaladan nefy etmeklik. Allah Tagalada bu zatlar ýok diýip aýtmaklyk. Allah Tagalaň zaty taksim bolmaýar, gysym-gysym bolmaýar. Allah Tagalaň zatyna leýse kemislihi şeý. Hiç bir zat Allah Tagala meňzeş-de, Allah Tagala hiç bir zada meňzeş-de. Şerik-de ýok Allatagala, ne zatynda, ne sypatynda, ne afalynda, hiç haýsynda Allatagalaň näme meňzeşi ýok. Wal-i'tikadu, itikat, fi kawlihi, wa ma yasihhul-i'tikadu aleýhi diýip, Ymam Azamyň indi şu üstüne hat çekigil ýerli metn şula. Wa ma, metn şi, wa ma ol bir zady ki, yasihhul-i'tikadu aleýhi, şoňa itikat etmeklik dogry bolýar, sahyh bolýar, jaýyz bolýar, Mutabyk we waka bolan hokm la ýakbelu teşkike, teşkiki kabul etmeýär, ýagny men gelipde şu wagt bir adam bir ylym men bir gat'y bir zady bilýän, ýagyn bir zady bilýän diýenden soňra men gelip ony şek oklap bilmeýän, aý seň bu aýtýan jüräň şaýat dädir diýip. Bir adam men äwel bir dersedi halatda aýdaýyn şuny. Biz wehm diýen bir zat ba, şek diýen bir zat ba, zan diýen bir zat ba, ýagyn diýen bir zat ba. Wehm diýsek eger biz penç dersed, şek penja dersed, Zan diýeni heftadi penç dersed, ýagyn diýeni set dersed. Bir zady adam bilende, Aý, bisti penç dersed men şeýlemika diýen, ýöne o tarapy güýçlüräk, o şeýle dämika diýşi güýçlüräk bolýar. Muňa wehm diýilýär. Ýok, penja-penja, aý, o-da bolsa bolarmyl, o-da bolsa bolarmyl, hiç haýyny saýlap bilenok bi, penja-penja bolsa muňa şek diýilýär. Heftadi penç dersed näme? O ýöne gelip-de, Eee, şeýle bolsa bolammaly, ýöne galyp zannym meň beý diýip aýtýa. Hä, bu meselem fykda dagy gelýändir muhsyr wakaýada häki gyblaň, gyblany unudan adam, gyblany ýitiren adam, haýsy tarafadygyny bilmeýän adam zanny galybyny tutmaly ijtihad edip diýip aýtýa. Hä, şo zanny galyp diýen şi. Satdar satdy ýagyn aslan bi zady ýok, aslan şeki ýok, hiç bir o tarapy ýok oň. Fe inne zanne, çonki zan. Kitap Ymamy Gazaly aýtýatdy gümänime ki, kitapda okaýan kitapda okaýan kofriýatyň bilen, kitapda okaýan zatlaň bilen, alfazy kofr bilen, ki meselem okypdyryň sen, hä indi şuny aýtsa bir adam kafir bolýa diýip aýtýa kitapda, hä şoluň üsti bilen awamlary, atdy adamlary tekfir etmäň diýip aýtýa. Näme diýip çon awamynnasda we da gaýa ky ulumlar bilmeýele, hatda meselem şu gelip görüşlerinde dagda özleri bolup görüşi zordan, şonuň üçinem olar gelip entek bir zat bilen kafyr diýmelilä, şolaňky ganymat bolsa näme gabul edilmeli. O birden-de öz ýanyna meselem aý şeýlemi hadysy gat'an zaý etmese-de şony şek oklapda durmalylä, ýöne şoň gabul edilmeli. Ýagny haýyr bolsun şer bolsun kader hemmesi takdyr hemmesi Allah tarapyndan. Wal ba'si ba'dal maut öleňden soň direlmekligede men näme ynandym. Şu ýedi zady mazy lafzy bilen ynandym diýip ynanaryn diýmelle ynandym diýip aýtmaly. Hop we innema kal ayyakule. Bu tada Imam Agzam metinde gel ayyakule diýip aýtdy. Tasdygy kalby imanyň rukny diýek, şatyry diýek. Ýöne ykrar şert, şert diýip aýtýak. Ykrar nämeden çürim şert? Ahkamy dünýewi ejra etmeden çürim. Ýagny meselem bir adamy dünýäde ynsanlaryň arasynda hökümetiň tarapyndan ýa ynsanlaryň arasyndaky bolýan muamalatynda, nikaho, meselem, biri-birinden el salmak, zat etmek, şu zatlarda meselem gelip näme bir adama kafir diýilýär ýa musulman diýilýär, şoň özi her gaýsynyň bir ahkamy bolýar, meselem kafir musulmandan el salyp bilmeýär, ýa meselem işim ýok, nikahyň zadyň bäsleri gelýär. Indi bir adam eger ykrar şert diýsek, bir adam meselem ykrar edip bilmedigi bilen-de gelip-de näme oňa Dünýäde gerçi meselem adamlaryň arasynda musulman hesap bolmaýar. Ýöne Allah bilen öz arasynda musulman hesap bolýar. Ýöne eger ykrary şatr diýsek, ýagny rukun diýip aýtsak, o halatda bir ynsan hem çynan iki adamlaryň arasynda musulman hesap bolmaýşy ýaly, Hudaý bilen öz arasynda-da musulman hesap bolmaýar bolmaly bolýar. Onda heý ora muň işi gyn bolýar. Ýöne olaň ikisiniň-de Näzarini bir-birine baryşdyrmaklyk näforum? Şu iki näzari bir-birine baryşdyrjak bolsak, şeýle aýtmaly, Iman ygrary täsdikden ybarat. Ýöne bir adam, meselem, gelip-de, ygrar edip bilýän bolup, özi ygrar edeýin diýse, başarýa, ygtyýary ba. Şu halatda gelip-de, ygrar etmese, Bu adama näme, özi bir forumrak meselem temerrut etdigi bolýar, bir forum meselem özi gelip tersleşip jetleşdigi bolýar, şonuň üçin hem muňa kofr hukm edilýär. Ýöne bir adam gelip-de egrar edip bilmeýär. Egrar edeýin diýse başarmaýar. Ýa meselem mejbur bolupdyr. Hem hatda mesela hem saýke mesela Ammary gelip mejbur etýär Peygamber salama kofr aýtdyr ýala. Şol ýala gelip mejbur bolsa bir zat bu janyndan gorksa, o halatda şeriat ejaza berýär, ykrar aýyrýar. Ha pes ikisiniň kä görä-de şeýle şu nazary baryşdyrsaň boljak. Halaty ejbarda, halaty iki meselem başarmaýar, lalmyşdyk, latmyşdyk şahadatlarda ykrar etmäni bilen işgal ýok, ejaza ba. Ýöne yhtyýar halatda ygrar etmese bu adamyň heýwala işi gyn bolýa diýip şeý diýip baryşdyrsaň bolýa muny. Bu taýda indi Kazy Abu Leýse Samargandy dagy hemmesi üç däne ymam indi biri şoň Kazy Abu Leýse Samargandy ki aýtdyk şu kitabyň şaryhlarynyň biri olaň ýanyna iman şatr rokun ymam Maturidiň ýanyna iman ýöne şart ola rokun nä ymam Maturidiýe görä. Indi şu taýda aýtdy diýe Çonkenem imanyň äsli näme? Ykrary tasdik. Ykrar diýen dil bilen aýtmak, tasdik diýen at-tasdik bil jenan, ýürek bilen tasdik etmeklik. Hop. Bil eşýa'i sebatil mezkura. O metindäki gelen ýedi zat bady ämentu billahi we melaikatihi diýip gitdi, ýedi zat sanady. Şu ýedi zada näme? Dil ýürek bilen ynanypdy, dil bilen ykrar etmeklige näme? Iman diýip aýdylýar diýip şeý diýip aýtdy. Ýöne Bi Ymamy Agzamyň-da nazary şu diýjek bolýa Şeýh Ebul Muntehi. Ýöne eger Al-Alim wal-Mutaallim diýen Ymam Agzamyň bir ýene bir kitaby bar, şägirdi sual-jogap halatda Ymam Agzamdan sual soraýar, Ymam Agzam jogap berýär. Şu halatda ýazylan Al-Alim wal-Mutaallim diýen kitapda Ymam Agzam serahatan aýtýar ki, Ykrar şatr-rukn dä diýýär imanda, belki şert-i iman diýip. Kadere, takdyra, haýryhi we şerrihi, haýryna we şerrine, ki Allahu tebarek we taalaň tarapyndandygyna. Bi maruf hadis, Hazreti Omaryň rowaýat eden hadisleriniň biri, ýöne näçe wejhden rowaýat bolupdyr. Ýöne Hazreti Jibreýil bir gün gelýär Pygamber sallallahu ýanyna, ummatyň dinini öwretmeden çürim, şo jeýetli birnäçe sual soraýar we Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam-da jogap berýär. Şonda näme? Pereşdele jyn bilen doňňuzdan başga zadyň şekilinde bolýala diýýär. Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalama näçe siri Dehýetul Kelbiň şekilinde bolup görlüpdir. Ýa meselem başga adamlaň şekillerinde bolup görülýala. Ýöne doňňuz bilen itiň şekilinde bolmaýala. Şuny dikkat etmeli. Munqasimetun ila qismeýn. Özlerde iki gysym bolýala. Iki gysym bolýala, melaýike ýa asmany, melaýike ýa Wa kysmun, bir gysmy-da bar, yudabbirul emre minas-semai ilal-ard. Bir gysmy-da bar, Allah Tagalaň izni bilen, Allah Tagalaň goýan barnamasy bilen, takdirine görä, şu barnam-rizisine görä, Ol-a asmandan ýere gelip-de näme, işleri tedbir etýärler. Tedbir etýär diýen bu taýda mejazy, olaň özleri başarmaýar. Allah Tagalaň goýan barnamasyna görä ol-a ijra etýärler. Ýagny, näme emr edilse, ol-a şu emrden çykmaýarlar, Allah Tagala näme diýse, şo Allatagalaň buýrugy bilen bolýala. Ala ma sabaka bihi al qada we jaral kalamu lillahi. Näme Allatagalaň kazasy şoňa görä ýörüşi ýanyk we galam ilahi şoňa ýörüşi ýanyk. O kaza şoňa geçşi ýanyk we galam ilahi şoňa ýörüşi ýanyk. Ýani kalam öňçe ýazylypdyr şulaň hemmesi we Allatagalaň kazasy da şo bolupdyr. Fa minhum as-samawiýe we minhum al-ardiýe. Bir gysmy bar olaň, ýöne mudabbirun, mudabbirlaň, bir gysmy bar asmaly, bir gysmy bar ýerde, ardy diýip aýdylýar. Hop, bular perişdeleriň gürrüňi. Wal iman bil kutub. Indi kutubihi diýip aýtdy. Kitaplara imanyň bolmaly diýen näme? Huwa at-tasdiqul jazim. Bir gat'y tasdik. Enzelallahu Teala, Allahu Tebarek Teala iberdi, inderdi, Ala Adem Aleýhissalam, Adam Aleýhissalama minha, şu kitaplardan, ýagny ýüz dört kitapdan, Aşara Sahaife, on däne sahypany. Wa ala Şis Aleýhissalam, Hazreti Şise, ke Hazreti Adamyň ogly o-da, Salasine Sahifeten, otuz sahypany, bir rowaýata görä-de, elli sahypa diýip-de aýdypdyr. Wa ala Ibrahim Aleýhissalam, Hazreti Ibrahim Aşara Sahaife, On däne sahypany. Wat-Tawrata ala Musa, Hazreti Musa Tawraty. Ke, elbetde, Hazreti Musa Kitaby Tesmiýe diýip, äwwel näçe däne sahypa indi diýip-de aýdan rowaýat bar. Wal-Injila ala Isa, Hazreti Isa-da Injili berdi. Waz-Zabura ala Dawud, Hazreti Dawuda Zabur inderdi. Wal-Furgana ala Muhammadin aleyhimus-salatu wes-selam, Furgany-da Kurany Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselama iberdi. Şi ýüz dört däne kitap şi. Indi bulan dilleriniň üstünde Hazreti Musa inen Tawratyň dili Ibrani. Ibrani şu wagt Yahudileň istifade etýän dilleri tamamy Yahudile Ibrani dili baýat bilmeli, bilýäredi hemmesi. Ýöne musulmanlar beraks Arabi dili aksaram bilmeýeli. Araplaň özleri de hatda şu wagt dogry Arabi bilmeýeli. Olaň da Kepleýşi gaty malymrak. Ýagny musulmanlar araby dilden daş etdiler. Ola dil bilmeklik heý ora möhüm zat. Öz diniň dilini, ki araby dil biziň dinimiziň dili, şony bilmeklik beter möhüm zat. Hazreti İsa inen Encil bilen Zeburun arasynda bir şekim ma, biri Soryani, biri Latin şilan. Ina haýsy Soryani, haýsy Latin, ona gümanime Encil Latin, Zebur, surýani dilde bolsa gerek. Wal furkan, furkan neki arabi dil, bide iň wasat dil we kamyl dilleň birisi. Hop, inni rasul diýeni kim? War rasulu, rasul diýeni men ol bir adam ike lehu eş-şeri'a. Şol üçin şeriat ba, wal kitab, kitaby ba. Fayakun, Rowaýatlarda gelýär, Hazreti Ysrafyl bir sur çalanda, tamamy ruhlar hemmesi üýşüp, şo sur beter olakan zat diýýär, şo suryň içinde deşik-deşik, şolaryň içine jaýlaşýar diýýär. Ikilenji sury çalypdy, adamlary oýandyrjak bolanda, ynsanlary, heýwanlary, jynlary, hem ferişde zatlary hemmesini oýandyrjak bolanda, indi bitada näme, şo Aýa Allatagala ynsanlary ölende soňram şo jasadiki dargapdyr ajzasy dargap gidipdir dobara öwrüp şo jasadyny öwrüp berýämi ýa başga bir jasat oňa ýaratýamy şuň üstünde yhtylaf ba mutekellimle aýtýa şo öňki jasadiki dargady şo jasadyny gelip Allatagala näme öwrüp berýä diýä ýöne filsufla aýtýa ýok başga bir jesim oňa berýä diýip aýtýa. Ýagny gadaryň hemmesi haýyrda ýa hemmesi şerde, gadaryň ba'zisi haýyr ba'zisi şer. Hä şonuň üçin hem näme etdi? Haýyr ba'zisi boldy, şerde ba'zisi boldy, şu ikisi bile bedel bolup geldi ondan. Wa şerrihi-de ma'tufun aleýh, ýaňky şo haýrihiň üstüne atf edilipdir. Hawa, ba'zisi haýyr, ba'zisi şer, şeýtdirip näme ony bedel edip getiripdir. Bolly yudiful kulla ilallahi taala. O hemmesini Allah tagala yani içe haýyr bolan içe şer bolan Allah tarapyndan diýip aýtýan bolly diýip aýtýar. Fazakara zalika li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Osam gelip muny Peygamber aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gelip aýtdylar. Jibrila, Seň aýdan kepiň aýt diýdi. Wa kana Mikail ýakulu misle makalatika ýa Aba Bakr, Eý Abu Bakr, Mikail-de seň aýtýan sözüňi aýt diýdi. Fatahakama Israfila, Ozan bular Israfili gelip öz aralaryna hakem tikdiler, sen biziň aramyzda hukm et diýip gazy goýdular ony. Fakaza beýnehuma, Ozan Israfil ikisiniň arasynda gazawat etdi ki, Ennel kadara kullahu, ki, kader, Kullahu, şoň hemmesi, haýrihi we şerrihi, haýry bolsun, şer bolsun, minallahi taala, Allahu tebarek we taalaň tarapyndan diýip aýtdy. Summa kala aleýhissalam, ondan soňam Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, Wa hada qada'i beýnekuma. Şu-da meň kazam siziň araňyzda, meň hukmym siziň araňyzda şeý diýip aýtdy. Ýagny haýry bolsun, şer bolsun, Allaň tarapyndan diýip aýtýan men-de diýdi. Summa kala aleýhissalatu wessalam, Elbetde bir rowaýaty awwel men başga jüre eşdipdim. Bu taýda ýöne bu gelşi başga forum. Meň awwel eşitşim Hazreti Abu Bakryňky edep ýüzünden Alla Tagalaga biz şeri nesbet bermelä diýip aýtýa. Hazreti Omar ýöne hagygatyny aýdyp we hemmesi Alla tarapyndan diýip aýtýa. Biz özümiz şu wagt dogry meselem şeri başardygymyzdan Alla Tagala nusrat bermeli, edep ýüzünden, belki näme, şeri, meselem, özümize nusrat bermeli. Ýöne Mu'tezilileňki ýanak düşünämolä. Mu'tezilile mutlakan bendaň özi diýe şer ef'alyny özi ýaratdy diýip aýtýa. Haýr ef'allar Alla Tagala ýaratdy diýe. Üçin Alla Tagala haýra mähz diýek hemmämiz. Şo jehetli diýe haýyrdan şer sadyr bolmar diýe. Belki näme, fakat haýr sadyr bolar diýip aýtýa. Olaň etigadyýatlaryny Wal mizanu, indi mizan diýip geldik ştada. Mizan diýen ybaratun, ybaratdyr, amma ol bir zatdan ki yu'rafu bihi makadirul a'mal. Amelleriň mukdarlary özi bilen bilinýän zatdan ybarat. Ýagny bir zady ki amelleri şonuň bilen bilip bolýar, nagadardygyny. Mukdarlary bilinýär. Sanalmaýar. Şoň